літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі. грудцы ведаюць об існаванні зямлі узвыж далёкіх для іх межах свету. Яны вельмі жадаюць уступіць у контакт з зямлянамі не толькі з натуральнай дапытлівасці, але, як яны думаюць, перш за ўсё дзеля перамогі, самога феномена розуму. Дзеля абмену вопытам цывілізацыі, зеля новай эры, у развіцці думкі і духу, сусветных носьбітаў інтэлекту. Ва ўсім гэтым яны прадбачаць нешта большее, чым можна было б падумаць, Іх цікавасць да зямлян прадыктавана яшчэ і тым, што ў аб'яднанні агульных намаганняў гэтых двух галін сусветнага розуму яны бачаць асноўны шлях забеспячэння бясконцай працягласці жыцця у прыродзе. Маючы на ўвазе тое, што ўсякая энергія абавязкова дэградыруе, і любая планета з часам асуджана на пагібель. Яны заклапочаны праблемай канца свету на мільярды гадоў наперад. І ўжо цяпер распрацоўваюць касмалагічныя праекты арганізацыі новай базы зносін для ўсяго жывога у сусвеце. летальные апараты со светловой хуткасцю, яны маглі б ужо цяпер наведаць нашу зямлю. Але яны не жадаюць рабіць гэта без згоды і запрашэння саміх зямлян. Яны не жадаюць урывацца нежаданымі гасцямі пры гэтым яны далі зразумець, што даўно шукалі магчымасць для знаёмства. З таго часу, як нашы касмічныя станцыі ператварыліся у доўгачасовыя аб'екты на арбітах, ім стало ясна, што прыбліжаецца час сустрэчы і што ім трэба праявіць ініцыятыву. Яны старанна рыхтаваліся, чакалі зручнага выпадку. Ён выпаў на нашу долю, паколькі мы аказаліся у прамежным асяроддзі, на арбітальнай станцыі. Наша знаходжанне на іх планеце стала зразумела сенсацыяй. У сувязі з гэтым была ўключана ў эфір сістэма глобальнага тэлекантакту, якая прымяняецца толькі на вялікія святы. У паветры, якое свяцілася вакол нас, мы, як наяве, бачылі побач з сабой твары і прадметы, што знаходзіліся за тысячы кіламетраў, і адначасова мы маглі узаема кантактаваць, глядзець адзін аднаму ў твар, усміхацца, паціскаць руки, размаўляць радасна, бурна ўсклікаючы і смеючыся, нібы гэта адбывалася ў непасрэдным кантакце. Якія яны прыгожыя, леснагрудцы, якія ўсе розныя. Нават колер блакітных валасоў мяняецца ад цёмна-сіняга да ультрамарынавага. А старыя сівеюць, аказваецца таксама, як і нашы. І тыпы антрапалагічныя таксама розныя, Таму што яны з розных этнічных груп. ўсё гэта і пра многае іншае не менш дзіўнае мы раскажам пасля вяртання на парытэт ці на зямлю а цяпер аб самым галоўным леснагрудцы просяць нас у перадаць праз сістэму сувязей парытэта іх жаданне наведаць нашу планету. Тады, калі гэта будзе зручна землянам. А да гэтага яны прапаноўваюць узгадніць праграму заснавання прамежнай межгалактычнай станцыі, якая спачатку была б месцам першых папярэдніх сустрэч, а ў далейшым стала б пастаяннай базай на шляху ўзаемных наведванняў. Мы абяцалі давесці да ведама сваіх сапланетян гэтыя прапановы. Але нас больш хвалюе у гэтай сувязі, іншае. Ці гатовы мы зямляне да такіх міжгалактычных сустрэч, Ці даволі мы сталыя для гэтага, як мыслячыя істоты. Ці зможам мы пры нашай разрозненасці і існуючых супярэчнасцях выступіць у адзінстве нашим, упаўнаважваючы саміх сябе ад імя ўсяго чалавечага роду, ад імя усёй зямлі. Мы молім вас, каб пазбегнуць новай успышкі саперніцтва, барацьбы за уяўны прыярытэт, перадаць рашэнне гэтага пытання толькі у арганізацыю аб'яднаных нацый мы просім пры гэтым не злоўжываць правам вета, а магчыма, на гэты раз, як выключэнне, ануліраваць такое права. Нам горасна і цяжка думаць аб такіх рэчах, знаходзячыся у замежнай галактыцы, але мы зямляне, И мы ведаем свою колыску, планету, земля. нарэшце пра сябе. Яшчэ раз пра наш учынак. А мы усведамляем, якое недаўменне і якія ўслед за гэтым экстранныя захады выклікала наше знікненне з арбітальнай станцыі. Мы вельмі шкадуем, што прынеслі столькі трывогі. Аднак гэта быў той унікальны выпадак у сусветнай практыцы, калі мы не маглі, не мелі права адмовіцца ад самай вялікай справы свайго жыцця. Будучы людзьмі строгага рэгламенту, мы абавязаны былі, дзеля такой мэты дзейнічаць супраць рэгламенту. Няхай гэта будзе на нашым сумленні. І няхай мы панясем адпаведную кару. Але забудьце пакуль аб гэтым, прыслухайцеся. Мы перадалі сігнал з сусвету. Мы падаем вам знак, з невядомай дагэтуль галактычнай сістэмы звязды дзяржателя. Блакітнавалосыя леснагрудцы, Тварцы самай высокай сучаснай цывілізацыі. Сустрэча з імі можа даць глабальную змену ва ўсім нашым жыцці, у лёсе усяго чалавечага роду. Ці адважымся мы на гэта захоўваючы перш за ўсё, вядома, інтарэсы зямлі. Thank you. іншапланетяне нам нічым не пагражаюць. Ва ўсякім выпадку так нам здаецца. Але пераняўшы іх вопыт, мы маглі б зрабіць пераварот у нашым быцці, пачынаючы са спосабу дабывання энергіі з матэрыяльнага свету, што нас акружае, і да ўмення жыць без зброі, без гвалту, без войнаў. Нават чуць пра апошняе здаецца вам неверагодным, Але мы ўрачыста сведчым, што менавіта так пабудавана жыццё разумных істот на леснагрудскай планеце, што менавіта такой запаветнай дасканаласці дасягнулі яны, насяляючы такую ж па масе геабіялагічную планету, як і зямля. Будучы носьбітамі сусветнага, высокацывілізаванага спосабу мыслення, яны гатовыя да адкрытых кантактаў са сваімі сабраццямі па розуму, землянамі, у такіх формах, як гэта будзе адпавядаць патрэбам і годнасці абодвух бакоў. Захопленыя, уражаныя адкрыццём па-за зямной цывілізацыі, мы аднак прагнем, хутчэй вярнуцца, каб расказаць людзям пра ўсё тое, сведкамі чаго мы былі, аказаўшыся ў замежнай галактыцы на адной з планет сістэмы свяцілы дзяржатель. Мы маем намер праз 28 гадзін, гэта значыць роўна праз суткі пасля гэтага сеансу радыёсувязі, вяртацца на наш парытэт. Прыбыўшы на парытэт, мы аддамо сябе ў поўнае распараджэнне аб'яднанага цэнтра ўпраўлення. А пакуль да пабачэння перад вылетам да сонечнай сістэмы мы паведамім час нашага прыбыцця на парытэт. На гэтым заканчваем сваё першае паведамленне з планеты лясныя грудзі. Да хуткай сустрэчы вельмі просім перадаць нашым сем'ям, каб яны не хваляваліся. Паытэт касманаўта 1 2 паритет космонаут 2 1 2 асобнае пасяджэнне асобаў паўнаважаных камісій на борце авіяносца канвенцыя па расследаванні надзвычайнага здарэння на арбітальнай станцыі парытэт закончылася тым, што абедзве камісіі у поўным складзе вылецелі на кансультацыі з вышэй стаячымі інстанцыямі. Адзін самалёт, узляцеўшы з палубы, узяў курс на Сан-Францыска. Другі, праз некалькі хвілін, у супрацьлеглы бок, на Уладзівасток. Авіяносец канвенцыя знаходзіўся ўсё там жа, у раёне свайго пастаяннага месцазнаходжання у ціхім акіяне паўднёвій алявутаў. На авіяносцы панаваў строгі парадак. Кожны быў пры сваёй справе, кожны на пагатове. І ўсе маўчалі. Thank you. язды у гэтых краях ішлі з усходу на захад і з захаду на ўсход. А па баках ад чыгункі у гэтых краях ляжалі вялікія пустынныя прасторы, сары азекі, сярэдзінны землі жоўтых стэпаў. Пройдзена ўжо трэцяя частка шляху да анабііцца. Сонца, на пачатку падняўшыся над зямлёй, цяпер нібы застыла ў адной кропцы над саразекамі. Значыць, дзень стаў днём, стала па-дзённаму прыпякаць. Паглядваючы то на гадзіннік, то на сонца, то на адкрытыя стэпавыя даліны ўперадзе, Буранны ідыгей думаў, што пакуль усё ідзе як трэба. Ён усё гэтак жа трухаў уперадзе на вярблюдзе, За ім ішоў трактар з прычэпам і за прычэпам калёсны трактар, Беларусь. А рыжы сабака жалбарс бег крыху збоку. Thank you. Аказваецца, галава чалавека ні хвіліны не можа не думаць. <laughs> Вось жа як запланавана гэтая штука, Хочаш ты ці не хочаш, А ўсё роўна думка з'яўляецца з думкі. І так бясконца, напэўна, пакуль не памрэш. Гэта кплівае адкрыццё едыгей зрабіў, злавіўшы сябе на тым, што ўвесь час без перапынку аб нечым думае ў дарозе. Думкі плылі за думкамі, як хваля за хвалей у моры. У дзяцінстве ён гадзінамі назіраў, як на аральскім моры, уветранае надвор'е, узнікалі у далечыні белыя шпоркія буруны. Як яны набліжаліся, закіпаючы грывамі, нараджаючы хвалю з хвалі. У тым руху было адначасова нараджэнне, разбурэнне і зноў нараджэнне і згасанне жывой плоти мора. И тады хотелось ему, хлопчику, перетвориться у чайку и лететь над хвалями, над зихоткими пырсками, табачить сверху, как живе великая вода. Yeah. Перадвосеньскія саразекі з іх пранізлівай, сумнай адкрытасцю, мерны тупат вярблюда, які ішоў трухам, настройвалі бураннага ідэея на дарожныя роздумы. І ён не пярэчыў ім. Палазе уперадзе была, Доўгая дарога і нішто не перашкаджала мернаму руху. Каранар, як заўсёды, на вялікіх адлегласцях разаграваўся пры хадзьбе, і ад яго пачало зухаць моцным мускусным духам. Дух гэты шыбаў у нос ад вярблюджага загрыўка і шыі. <laughs> «На-на-на-на!» <laughs> — задоволенно усмехаўся сам сабе еды ей. <laughs> «Значыць, о, ты ўжо ўвесь умылі! Ух ты, звяруха! Жарабок гэтакі! Э, дурны ты, дурны!» Думалася еды ею і аб мінулых днях, аб справах і падзеях, калі казангаб быў яшчэ ў сіле, і ў тым ланцужку успамінаў апанаваў яго зусім не ў час даўні горкі сум і малітвы не дапамаглі ён шаптаў іх услых зноў паўтараючы каб адагнаць прызабыць схаваць боль што вярнуўся але душа не ўтаймоўвалася Пазмрачнее ў буранны ідыгей. Без патрэбы ўвесь час прыспешваў вярблюда, што трусіў старанны без таго, брылёк шапкі насунуў на самыя вочы і ўжо не аглядаўся на трактары, што ішлі следам. Няхай едуць за ім, не адстаюць. Якая справа ім маладым зялёным да той даўняй гісторыі пра якую нават яны з жонкай не спамянулі, але якую рассудзіў казангаб, як заўсёды мудра і справядліва. Толькі ён і мог так усё вырашыць, а не то. Даўно ўжо едыгей пакінуў бы гэты раз'езд паранлы, уранный. сябры выслухалі чарговы старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі